التمييز تمييز الأمثلة اشتريت رطلا بلحا غلت الأرض إردبا قمحا باعني التاجر ذراعا حريرا باعني في الحقل عشرون بقرة فانج طاب المكان هواء فاض القلب سرورا العنب من ألذ أنواع الفاكهة طعما القاهرة أكثر من, الإسكندر من الإسكندرية سكانا ما دو گروه از امثله رو اینجا داریم چند گروه از امثله رو؟ به خاطر اینکه میخواد اینجا مطرح کنه دو نوع از تمیز رو چند نوع از تمیز رو در چهار مثال اول ما از الفاظ رفع تمیز داریم از چه داریم؟ تلفظ این جان؟ چی؟ بله الان توضیحش میده تو قواعد بیا روی قواعد بعدا روی امثله تطبیقش میدم بیا روی قواعد صد قاعده 148 کتاب دقت بفرما بله همون خرمای چی رو میگند هنوز سبز هست ما خودمون الان الان الان در حال حاضر نخلای خودمون چطورن؟ بله اینو میگن بلح بله خب حالا دقت داشته باش روی قواعد روی قواعد دقت داشته باش التمييز اسم يذكر لبيان المرادی من اسم سابق يصلح لأن تراد به أشياء كثيرة تمیز اسمی هست ذکر میشه تا بیان بشه منظور از اسمی که قبلش اومده است دقت داشته باش تمیز اسمی هست ذکر میشه تا بیان کند منظور از اسمی را که قبلش اومده است یصلح لان تراد به اشیاء کثیره اون اسمی که صلاحیت و اینو داره که ما از اون مرادهای مختلفی رو برداشت کنیم دلالت بر چیزهای زیادی بکنه حالا توی این مثال برایت عملا میگیم باعنی التاجر ذراعا حریرن تو این مثال دقت کن فروخت مرا تاجر یک زرا ببین اگر ما کلمه حریر رو نیاریم ما از کلمه زرا میتونیم چیزای مختلفی رو تو مرادمون بیاریم یک حریر چی؟ یک زرا چی؟ فروخت به من تاجر یک ذرا لباس یک زرا تناب یک چی؟ چیزای مختلفی رو تو میتونی چیکار کنی مراد کنی از اون کلمه پس تمیز کلمه است میاد بیان کنه منظور از اسمی رو که قبلا اومده است و صلاحیت اینو داره که چیزای زیادی رو ازش مراد کنی برداشت کنی مانند اشتراه تو رتلن یک رتل, رتل پیمانه هست خریدم یک رتل رتل چی؟ گندم جو فلان فلان فلان ها پس بلح تمیز مایه اومده تا منظور از رتل رو مشخص کنه بهش به این خاطر بهش میگن چه؟ تمیز اردبن هم بازم یک نوع کله ذراعن هم ذراع اینو میگن از سر انگشت تا آرنج اندازه میگیرن باش اشرونه هم که تعداده اشرونه هم که چیه؟ در حقل 20 تا وجود داره 20 تا چی؟ 20 تا انسان 20 تا گاو 20 تا 20 تا چی؟ میتونی چیزای مختلفی رو تو از اون مراد کنی بله. ولی این تمیز میاد تا کلمه ما قبل خودش رو که میشه ازش چیزای زیادی رو مراد کرد بیانش بکنه رفع ابهام بکنه رفع چی بکنه؟ تو موقعی میگی من دیدم 20 تا اینجا هم وجود داره بیستا تا چی بیستا تا انسان بیستا؟ تا کتاب بیستا؟ تا بالشت بیستا تا چی کلمه بعدی میاد این بیستا تا رو واضح میگردانه چیکارش میکنه اینو میگن تمیز حالا بیا روی قاعده روی قاعده 149 الممیز قسمانی ممیز اونی که ازش رفع ابهام میشه تمیز نه الممیز قسمان بر دو قسم هست ملفوظ ملفوظ مانند اه، چهار مثال اول و ملحوظ و اونی که ملحوظ هست ملاحظه شده ولی یک لفظ نیست که ذکر شده باشه حالا دقت کن فالاول ما يلفظ به في الجمله اولین یعنی ملفوظ اونی هست که لفظش در جمله بیاد که اسماء الوزن مانند اسمهای وزن والكيل كيل والمساحه مساحت والعدد عدد وزن مانند رتل ارداب برای کل هست ذرا برای مساحت هست اشرون هم برای عدد هست یعنی آقا مانند اسماء اوزان و کل و مساحت و عدد که لفظش در چی اومده؟ در جمله اومده به این میگند نوع ملفوظش و ثانی اما دومی یعنی ملحوظ ما يفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها اون ممیزیه که از جمله فهمیده میشه ولی در جمله ذکر نمیشه مانند اینجا دقت کن طاب المکانو هواء رفع ابهام اینجا در واقع از یک کلمه نیست از جمله از چیه؟ از جمله فاض القلب سرورا العنب من ألذ أنواع الفاكهة تعمن القاهرة أكثر من الإسكندرية سكانا پس هواان سرورا تعمن سکانا تمیز هستن ولی رفع ابهامشون از اسم ما قبلشون نيست اون اسم ذكر نشده بله خریدم یک رتل رتل و پیمانه هست اردب ذراعشون خریدم یک رتل بلح که گفتم به تمون میوهی که سبزه زمین سود داد یک ارداب گندم فروخت مرا باع یتاجر ذراعا حریرا فروخت مرا تاجر یک ذراع ابریشم فی الحقل اشرون بقره در زمین کشاورزی 20 تا گاو وجود داره طاب المکان هوا هوا خوب شد به اعتبار هوا زمین مکان خوب شد به اعتبار هوا فاض القلب سرورا پر شد قلب از سرور العنب من آه، العنب من الذ انواع الفاكهة طعما انگور از خشترين انواع میوه هاست به اعتبار طعم القاهره أكثر من الإسكندرية سكانا قاهره بزرگتر هست از اسکندریه از جهت ساکنین سکان این شد درس تمیز حکم تمیز اما حکم تمیز چه هست حکم تمیز الوزن والکیل والمساحه ابتدا حکم تمییز وزن و کیل و مساحت و میاره این سه تا اعراب میتونه داشته باشه به خاطر این سه نوع از امثله رو آورده دقت داشته باش شراب تو رطلن لبنن میتونیم بگیم شربتو تو، رطلن لبنن یعنی جائزه تمیز در تمیز وزن کل مساحت منصوب بشه یعنی جایز ما بگیم شربتو رطلن لبنن منصوبش کنیم جایزه که مضاف الیهش قرار بدیم و مجرورش کنیم جایزه بگیم شرب تو رتلن چی رتلا لبنن رتلا لبنن و جایزه بگیم شرب تو رتلن من لبنین متوجه شدی؟ چی گفت؟ بیا روی قاعدش که بعدا برایت اجراش کنن قاعده 150 کتاب یجوز فی تمیز الوزن والکیل والمساحه ان ينصب جائز در تمیز وزن کیل و مساحت منصوب بشه و ان یجرب بالاضافه مجرور بشه با مضاف بودن با مضاف الیه بودن یا به وسیله مضاف مجرور بشه او به من یا به وسیله من مجرور بشه چرا در نه تا مثالی که کتاب آورده روبروشون هر سه اعراب این نقطه رو آورده که برات توضیح میدم خ... نوشیدم یک رتل شیر به سه اعراب براش این میتونی اینو در عربی به سه شکل میتونی بیان کنی سه اعراب بش بدی جایزه بگی شریب تو رتل لبنن اینجا لبنان میشه تمیز همه جا تمیزه ولی اونجا منصوبه اینجا به وسیله مضاف الیه بودن مجروره و اینجا هم به وسیله حرف جر چیه مجروره اوقات قنطارا فحما فحم یعنی زغال قنطار هم اه، کیله چی وزنه قنطار هم وزنه واحد اندازگیری وزنه او قنطار فحم میتونیم بگیم یا میتونیم بگیم اوقات قنطارا من فحم متوجه شدی هر ستای را بدرش جایزه حالا بیا روی کیل اکل الحسان و حفنتن شعیرن خورد اسب یک مشت گندم جو اکل فعل ماضی الحسان فاعلش مرفوع بازمه حفنتن مفعول بهی منصوب شعیرن تمیز منصوب میتونیم بگیم اکل الحسان و حفنة و وميتون بجيم أكل الحصان حفنة من شعير اشتريت قدحا سمسما اشتريت كوبا ماء أو كوب ماء أو كوبا من ماء كوب يعني ليوان شربت كوبا ماء يك كوب آب اشتريت قدحا سم سیمن خریدم یک قدح قدح هم یک لیوان و ظرف کوچکه ظرف بله خریدم یک ظرف کنجد سمسم یعنی کنجد میتونیم اینو بیشتر شکل بیان کنیم او قدح سمسمن او قدح من سمسم اما برای مساحت برای وزن مثال سه مثال آورد برای کل سه مثال آورد و برای مساحت سه مثال بعته ذراعا حریرا یک ذراع حریر به او فروختن میتونیم بگیم بعته ذراع حریرین بعته ذراعا من حریر لا املك شبرا ارضا ارضا تمیز منصوب میتونیم به این شکلش بگیم او شبر اردن لا املك شبر ارزن لا املك شبرا من الارض من اردن زرعت قد آه، فدانا ارزن أو فدانا أرزن أو فدانا من أرزن كهمي زراعان و شبران و فدانان واحدی هستن برای اندازگیری مساحت القاعده يجوز في تمييز الوزن والكيل والمساحة أن ينصب جائزة در تمييز وزن كيل ومساحة منصوب بشه وأن يجرب الإضافة يا مجرور بشه با إضافة يعني مضاف إليه واقع بشه من یا مجرور بشه به وسیله من حکم و تمیز العدد اما حکم تمیز عدد رو دقت کن تمیز عدد تفصیلات بیشتری داره ما تا اینجا کار چه نوع تمیز رو میخونیم؟ زمانی که ممیز ما ملفوظ باشه چه باشه؟ ملفوظ باشه حكم تمييز أداة غرست ثلاث شجرات أكلت أربع تفاحات اشتريت خمسة أقلام في الأسبوع سبعة أيام في المسجد عشرة أعمدة تمیز سه تا ده دقت داشته باش تمیز سه تا ده واجبه که اللحاظ اعرابی مجرور بشه اینجا دقتی روم امثله بیار غرستو ثلاثه شجرات میگیم غرستو فعل با فائل ثلاثه مفعول بهی شجرات تمیز سه هست ما گفتیم تمیز سه تا ده همیشه چیه؟ مجروره حالا شما ببینید ثلاث شجراتین و فاحاتین، خمسه اقلامین و ایامین عشرت آمدتین حالا میبینید که مجرورند همشون و جمع هم باید باشند و چی باشند و جمع هم باید باشند و یک چیز دیگه که در این کتاب نیاورده است اینه که اگر عدد مذکر بود معدود باید مؤنث باشه اگر اون مذکر بود این باید مؤنث باشه برعکس هم دیگه ببین ثلاثه مذکر شجراتن چیه مؤنث اربعه مذکر تفاحتن چیه مؤنث پس اما اه، چهار مثال بعدی رو دقت بفرما اه، پنج مثال بعدی رو دقت بفرما رأیت احد عشر فارسا في الشجرة تسعة عشر غصنا في الشهر ثلاثون يوما في الشجرة إحدى وأربعون برتقالة في البستان تسع وتسعون نخلة اگر این پنج مثال دیگه رو دقت کنی از یازده تا نود نه تا چند؟ همیشه تمیز مفرده و منصوب تمیز مفرده و چی؟ منصوب پس تمیز عدد مفصل بحثش اینجوری نیست که ما بگیم همیشه مجرور یا همیشه چیه منصوبه از سه تا ده مجرور و جمع از یازده تا نه چیه منصوب و مفرده و پنج مثال بعدی رو دقت بفرما شیش مثال بعدی رو فی القنطار مئت رتل رکب السفینه مئتا مسافرین قطع القطار خمسمائة ميل في الحديقة ألف شجرة مساحة الدار ألف زراع في ساحة القتال ثلاثة آلاف جندية ومجرور مجرور معدود با صد و هزار با چه؟ صد و هزار بله صد 200 300 400 500 فرقی نداره حالا بیا روی قاعده 151 تمیز العددی یجب جره جمعا مع الثلاثه والعشره وما بينهما تمییز عدد واجب مجرور بودنش جمعا یعنی جمع باشه و مجرور مع الثلاثه والعشره وما بينهما با سه و ده و آنچه که بین و ده وجود بین سه و ده وجود داره یعنی سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده پس تمیز این عددها جمع مجروره و نسبه مفردا ما احد عشر و تسعتن و تسعین و ما بینهما و واجب مفرد و منصوب باشه با یازده و نود و اعدادی که بین یازده و نه هستند مانند امثله گروه دوم و جروه مفردن و مجرور باشه و مفرد با صد و هزار اینا از نوع حکم تمیز رو خوندیم زمانی که ممیز ما ملفوظ بود اما ببینیم حکم تمیز زمانی که ممیز ملحوظ باشه یعنی لفظش ذکر نشده باشه حسن الغلامو خوب شد غلام کلامن اعتدل الرجل معتدل شد شخص از چه جهتی ببین ابهام وجود داره در کل جمله ولی ابهام وجود داره نه مال یک کلمه اعتدل الرجل معتدل شد شخص قامتا لحاظ قامت الفیل اکبر من الجمل فیل بزرگتر از شتر است از چه جهت جسمن الحریر اغلا من القطن ابریشم گران قیمتتر است از قطن قیمتا این اه، رفع ابهام میکنه از کل جمله القاعده تو یرسب التمیز اذا کان الممیز ملحوظا منصوب میشه تمیز زمانی که ممیز ما ملحوظ باشه ملفوظ نه مال ملفوظ و تمام احکاماتش رو خوندیم وزن و کیل و مساحت رو خوندیم مال عدد و هم خوندیم تا جای کار کافیست انشالله منادا رو جلسه بعدی خواهیم خواند